prije pet godina smo organizirali Centar za mirovne studije i Delfin, e, između ostalih uz podršku mnogih ove ovaj, drugih kolega i kolegica smo organizirali prvi volonterski kamp nakon ovoga perioda u 90-ima. E, tada smo okupili grupu od nekakvih desetak e, volontera uz još nas par koji smo bili ajmo reći to voditelji, odnosno voditeljice. Na neki način smo organizirali ove diskusije, došli su i stariji volonteri i e, bila nam je zapravo ideja da osim ovoga volonterskog angažmana u lokalnoj zajednici, znači pomoći e, pomoći građanima koji ovdje žive, e, da imamo još jednu dimenziju te razmjene između nas samih, ali onda i sa starim volonterima koji su ovdje iskusili period 90-ih. Također bilo je puno razmjene i sa samim građanima koji su tada ugostili volontere koji su im bili domaćini. E, tako da je to bio nekakva vrsta e, velikog miš-maša, e, diskusija, iskustva, energije i godina i mislim perspektiva. To je bilo meni vrlo zanimljivo i jako, jako dobro sam se osjećala. Sada nakon pet godina ove, došla sam na ovu konferenciju, ja i dalje radim u Centru za mirovne studije, doduše na nekim drugim temama jer, ovaj, jer znate kako je to, dinamično je u organizacijama civilnog društva, ovaj, mi neke stvari prepoznajemo, uhvatimo se u rješavanje ovaj, nekih drugih eh, problema koje nam se čine E, možda u tom trenutku e, da su snažniji, da treba ove, ovaj, jače odgovoriti na njih. E, tako da se ja bavim nešto više temom suzbijanja diskriminacije i praćenjima politika i tako dalje. tako da nisam nastavila nažalost raditi. Moje kolegice ovaj, su, organizirale drugi, ja mislim i treći ovaj kamp ovdje. A, danas ovaj, sam došla ovdje da ponovo malo okusim tu pakračku atmosferu Eh, koja eh, koja potiče dijalog, eh, koja potiče taj međugeneracijski i međuiskustveni ovaj dijalog. Jako mi je drago vidjeti ovdje Burkija, ove kojega nisam vidjela pet godina, osim na Facebooku, tu i tamo i jako mi je drago sudjelovati u ovoj konferenciji sa svojim kolegama i kolegicama i druga naravno dimenzija je ta da mi u 2017. u CMS-u slavimo 20. rođendan e, Centra za mirovne studije, e, tako da je, a odavdje smo i potekli prije e, znači 20 godina, tako da je ovo zaista nekako važan dan za nas. Pa ja mislim da nas čeka još puno posla. E, mislim da je u Hrvatskoj nekako, ne da je zbrzan proces e, suočavanja sa prošlošću, nego on nije niti e, bio adekvatno, kak bi rekla, proveden. Nije, ove, ovaj, nije ga adekvatno bilo, tako da mislim da treba još puno raditi na tome. Ovo jesu mjesta i ovo jesu prigode u kojima o tome treba razgovarati, o, kojem, o tome treba razgovarati naprosto, e, treba definirati možda u tim razgovorima šta je to to čemu trebamo razgovarati ovaj, a ne to nekako nazivati e, nekim imenima, a ono što još nas čeka to je, ja mislim, puno posla u različitim područjima. Naše, kako bi rekla, jezgro rada jesu možda e, je možda edukacija i e, inzistiranje na kvalitetnom obrazovanju koje sadrži ovu mirovnu komponentu koje mislim to su znanja i vještine koje smo mi ovdje dobili od stranih volontera ne ja osobno nego ove, ovaj, ljudi iz organizacije koji su tada radili koji to ove, ovaj, prenose e, kroz naš e, obrazovni program mirovnih studija koji e, je ovu godinu završio svoju 19. provedbenu godinu E, tako da mislim da posla, posla svakako ima, veselimo se njemu, e, a kada posla za organizaciju poput e, Centra za mirovne studije ne bi bilo, to bi značilo da u državi zapravo sve funkcionira, da je sve u redu, a mislim da se ne možemo baš složiti sa time da je to stanje u Hrvatskoj danas.